book twoสี่สิบสี่สสีี่ิบไปเที่ยวกลางคืน izlaziti n a v e ช e ที่นี่มีดิสโกเทกไหม ima li ovde diskoteka ที่นี่มีไนท์คลับไหม Ima li ovde noćni klub? ที่นี่มีผับไหม Ima li ovde kafana? เย็นนี้ที่โรงละครมีอะไร Šta ima večeras u pozorištu? เย็นนี้ที่โรงหนังฉายหนังเรื่องอะไร Šta ima večeras u bioskopu? เย็นนี้ที่โทรทัศน์มีอะไรดู Šta ima večeras na televiziji? ยังมีบัตรดูละครเหลืออีกไหมคะ Ima li još karata za pozorište? ยังมีบัตรดูหนังเหลืออีกไหมคะ Ima li još karata za bioskop? ยังมีบัตรดูฟุตบอลเหลืออีกไหมคะ Ima li još karata za futbalsku utakmicu? ดิฉันต้องการนั่งข้างหลัง Ja želim sedeti skroz pozadi. ดิฉันต้องการนั่งตรงกลาง Ja želim sedeti negde u sredini. ดิฉันต้องการนั่งข้างหน้า Ja želim sedeti skroz napred. คุณช่วยแนะนำดิฉันหน่อยได้ไหม Možete li mi nešto preporučiti? การแสดงเริ่มเมื่อไหร่ Kada počinje predstava? คุณช่วยซื้อบัตรให้ดิฉันได้ไหม Možete li mi nabaviti kartu? แถวนี้มีสนามกอล์ฟไหม Je li ovde u blizini igralište za golf? แถวนี้มีสนามเทนนิสไหม Je li ovde u blizini teniski teren? แถวนี้มีสระว่ายน้ำในร่มไหม Je li ovde u blizini zatvoreni bazen?